w'ikiyago co kunama kunama uno musi turabira hamwe ibijanye n'umutekano w'impunzi z'abanyekongo dushimikire kubahagarikwa bagafungwa uko bafungwa ikibituma n'ingaruka bishobora kugira ku migenderanire y'igihugu cacu n'ibindi bihugu byo mu karere kugerekezo rya 13 ruhenshi arabakongomani abakongomani bababa ijana baturuka mu gisagara ca Bukavu bahagaritswe muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura igihe bashaka kuja bukaberekeza mu rugombo mu nzira zo mu binywabi ubwo gwaruka rukaba gwafashwe mu ntumbero y'amatohoza nkuko byashikirijwe n'igipolisi cy'u Burundi mu gihe bamwe muri ubwo gwaruka barekuwe hari abandi bashika ku 39 n'ubu bagifunzwe bisanzwe uko kwinjira mu Burundi binyuranye n'amategeko hari abaca mu binywabi uburundi buriko bukora iki kugira buhagarike ingendo nk'iyo yo kwinjira mu gihugu hadakurikijwe n'amategeko ubwo ingendo nk'iyo ntishobora gutosekaza umubano uri hagati y'ibihugu biri muri kano karere k'ibiyaga binini koko guki ku mpande zose mu ntumbero yo guhagarika ubwo ruja n'uruza rudaciye mu mategeko ngivyo rero bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko mu kiyago cacu co kunama nkaba ndi kumwe n'abatumire batatu turi kumwe na Gerard rugema intwaza icegera curongoye umugwi w'igihugu uraba gateka kazina mu Hussein DH reka nakuramutse sangwe kaze mu kiyago cyo kunama nagize bwakeye kandi aramukije n'abariko baratwumviriza murakoze turi kumwe na Dr Major Pamphile Mabansi numuhinga mu bijanye n'agateka k'impunzi Dr turakuramukije sangwe kaze muri kino kiyago cyo kunama nagenda baramukije ndaramukije n'abatumire turi kumwe nkaba nabukije n'abariko baratwumviriza murakoze uwundi mutumire turi kumwe ni Dominique Seseka umurundi yahoze ari impunzi akaba azicane n'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo Seseka ndakuramukije sangwe kaza mu kiyago cyo kunama amahoro cyane ndagenda kunda kuramukije nabo turi kumwe bose ndetse n'abadukurikira murakoze abatumire turi kumwe nabo muri kino kiyago cacu cyo kunama mwateguriwe na radio television isanganiro ifatikanije nishiramwe la benevolence ya Grand Lac kuri micro muri kumwe nanje Medar niyo nkuru uh, eh, mu buhinga bw'ibyuma ni Serafine Hakizimana na Innocent Bibonimana nayo Hevariste Nzikubanye nk'akaba ari uhagarariye kino kiyago reka twese twongere kubaha ikaze mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasangiye ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kunama reka rero tuje mu idonido rya kino kiyago ikibazo cya mbere ndagere muri CNDH nk'umugwi wigenga ujejwe kuraba agateka kazina muntu hano mu gihugu cacu um, mbe agateka k'impunzi uh, z'abanyekongo bari hano mu Burundi ko bakifashe gute mugakurikirana gute ritunganya urujya n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga ni ukuvuga iryo tegeko n'iryo eh, niryo uburundi bugendera ko niryo abantu bose n'abanyamahanga bari ngaha ribagenga mu bijyanye no kwinjira no gusohoka mu burundi rero eh, ingene ibintu byifashe uno munsi eh, abanyamahanga mu bisanzwe bari mu burundi abanyamahanga bari mu burundi kuri uno munsi mhm. barakingiwe nk'ibiharuro dufise uno munsi mu makambi y'impunzi mu ikambi yo mu kinama hari gasogwe imuyinga hari ibihumbi ndwi mhm. n'abantu mirongo icyenda b'impunzi abakera cyane ntibashasha n'abakera tuza turongera ko mhm. impunzi ziriyongera kuko umuntu yinjiye mu gihugu harabaho babakirira mm. bakabanza bakabandika bakabaronka umwidondoro bakamenya ingeno abo bantu bangana iyo usanga ari umuryango umubyeyi umwana cyangwa umugabo n'umugore n'abana bakagira imyidondoro bakamenya n'iyo bapfuye bakamenyekanisha n'icyo bahunze bakavuga iyo ngorane bafise itumye binjira bidaciye mu mategeko ko hmm. biciye mu mategeko no kuvuga guca ku rubibe ruzwi nk'uko turafise imbibe za gatumba kobero eh, ahantu hari eh, bajya abapolisi baraba ukwinjira no gusohoka ariko bene aba bahunga rero ntibarinda guca hariya kuko baba bari mu ngorane zidasanzwe hmm. eh, baza haba mu ijoro haba ku murango haba ku isaha iyo ari yo yose aza ahunga rero ntabwo ndavuga nti rero ah, bamaze kuronka byangombwa bakemererwa Eh, iyo twita mu gifaransa sitati do refugiye abamaze kurongeza bari mu makambi mm, ibiharuro bingana muri rusange ibiharuro muri rusange nibyo nariko ndaguha mhm. nariko ndavuga ku ikambi ku ikambi hanyuma namwe muraca muteranya rero igasogo hari ibihumbi indwi mm. n'abantu mirongo icyenda na bane ku musasa hari ingozi ikiremba hari ibihumbi umunani n'amajyana atanu na mirongo itanu na mirongo itatu na babiri bamaze kuronka ikarata y'ubuhungiro hmm, ibyangombwa bikwiye hmm. kuko nibo baca bashigwa muri aya makamije kukubwiye hmm. ariko ruhande yabo hariho abandi b'impunzi bita refugee urbain babona ko batoja eh, muri aya makambi kuko bishoboye abayishoboye baguma mu miji bakabaho kimwe n'abandi eh, banyagihugu bagasuma bagashora ibyo bafise bagakora ibikorwa ari umwarimu akigisha muri kaminuza cyangwa agakora bagakora ibindi bikorwa by'urudandazwa akariha nikori eh, bene abo babita refugiye iribe rero eh, ikibazo rero nyamukuru nibaza yuko ari ikibazo harimwo ababashashe bene ayo bayita de do na ni mfata kibanza bakirira abo bantu bahunze bagaheza bakabakiriraho bakakira umwidondoro wabo babandika muri rusange senide hashi ni gute ikingira impunzi senidehashi gukingira impunzi kwayo no gukurikirana kuko eh, murazi mwese ko ngaha mu burundi eh, ibijejwe agateka kazina muntu biri muri eh, mu bushikiranganje bubijejwe ariko kwakira impunzi nabyo ni minisiteri ya interieur ikorana na polisi ariyo ifise polisi mu bisata byayo rero izo nzego zose zirakorana hagakorana n'amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe icyo kibazo c'impunzi n'agateka kazina igitsina muntu na senide hashyiriyeho ukaba ari urwego rw'igihugu rugizwe gukurikirana ko ni ibyo muri uku kwezi kwa gatandatu kuri ko kurahera twebwe twari mu bindi kandi murazi yuko umugo wacu ari mushasha ariko twaramenye icyo eh, icyo kibazo vuba na bwango vuba na bwango muri uku kwindwi tuzosimbira yo kuraba kugira tumenye eh, turabe twe icyo twoterera n'icyo twokora kuri uwo mugwi w'abantu mugabo twebwe nka jewe nkaho narindi nabana n'abakongomani twarabana nk'umwe n'igihugu wese ari ngahoye ariko aho byagenda guhindukirira ni mu gihe habaye ikibazo kanaka hariho abantu muri hasera mhm. baca bakuvugira bakavuga tuyoye n'impunzi kuko atankambi zari hafi aho zari zari ahantu hitwa ibaraka niho hari bari babashyize hamwe ariko nabo nyine atari nk'izi nkambi dusanzwe tuzi aho hari kera ahejo ubundi guhera icyenda na gatatu impunzi zarashoboye gushika hariya kwanza z'abarundi zari hariho abantu babakurikirana ntibapfa gusohoka kandi yageze ahantu hose hari abamukurikirana mm. hari abaharaba kugira ngo ntibabahotere mugabo kandi icyo umenya mhm. impunzi kumbura ataribo mm. kuko turazi iminsi yose no mu bantu bari baragenda hariho n'inkozi zigenda ni nacyo gituma hategereza kuba amakenga abona bari ko barazino bari hariya naho nk'uko yabivuze guhunga ngo urinde guca kuri za duwani n'ibiki iyo rukubise uraba ahantu hose hashoboka woca kugira ngo ukizigufa mm. hamba isigaye rero eh, nta bintu byo guhohotera naka kubera naka kuko nk'abarundi turi hariya twarasa n'abakongomani mm, none nko mu gihe habaye bijya bita nk'umukwabo kugira barabe koko abakwije amategeko n'ababayeho badakwije amategeko harageraho hakira nk'umuntu bakamufunga kubera ari impunzi cyangwa kubera adakwije amategeko hari igihe byashika mhm. mm. eh, hageze igihe rero cy'umukwabo byarashobora gushika bakabanyanyasa bamwe kubera yuko eh, hari bamusanga ni karata y'ubukongomani atari umukongomani kuko hari abandi baca mudoma urutoka tujya siwe ariko uyifise ka kandi nyine hariho akantu ka yakawa gira ibikina ntugatunze bwo kunyanyasa kugira ngo agire icyo agukuye ko hmm. ni ukuvuga ngerageje kubatahura bivana n'ibihe kuko uno munsi muravuga muti murabona yuko ibihe ibi bihugu birimo atari byiza bitameze neza hari abashobora kuza kumbura ugasanga ari iki ugasanga reka arahungabanya nk'umutekano ntibyashika nko muri congo mweho hakagira nka bamwe bamwe usanga bararengutswe haba mu gipolisi hariya aba bafungwa cyangwa abirukanwa eh, barafatwa harabaye imikwabo habaye nk'ikintu kanaka ahanaka bakaca batora kuko ikintu cyari kiriho cya mbere umuntu yari aho yari ariho ashobora guhohoterwa yari umurundi bavuga ati mm. mm. ibisigaye nk'uko usanga hirya no hino abantu bafatwa kubera ibina biriya amatohoza ajya n'ariya yaraba kandi abashoboye ingorane bariho umugabo bari bakegoze mm. kandi hategeza kuba ukwirinda cyane cyane hagize nk'akantu urabona nk'ubu sida kubesha umuntu atokwirinda akavuga gusa ngo iwacu ngo birera imeze neza aho niyo bari ingorane impunzi imuvira niba rutarambikana mugabo kiseke ujya muntu wese ari hajyaye yoba ari intungane hmm. akashaka kucazana n'abandi kugira ngo kuko uburundi barabunyotewe murakoze dominique seseka reka nje kwa dr major pamphile mpabansi umuhinga mu bijanye n'agateka k'impunzi hajya mu gihe umuntu amaze kwitwa impunzi ni biki arekuriwe kurangura muri rusange muri rusange umuntu agiye kwitwa impunzi ni ukuvuga yamaze kuva mu uciwe akinjira mu kindi gihugu akasaba yuko yokwitwa impunzi ariko nabo nyine barashobora kwiyunganya ukuntu ushaka kuriya kugira baronke imibereho ya minsi yose niko impunzi ziheze zikabaho muri rusange hmm. eh, nk'ibyo bitigiri iby'impunzi twumva byafatiwe hariya mu cibitoke ni giki mubona mwebwe eh, nk'umwihwezo wanyu ni gute byari gutegereza kugenda biriya teko ry'igeneve rigenga impunzi ryo mu gihe kimwe n'amajana icyenda mirongo itanu na rimwe urabona ko iteko rigenga impunzi riragoye eh, uko rimeze kuko impunzi uburenganzira baronka baburonka bagiye gukora ikosa kuko impunzi ni gake yinjira mu gihugu ifise impapuro za ngombwa abari karahunga abamwiruka cyangwa rikarunga intambara nta mwanya ari nko gutekera ngo ahege eh, pasiporo ngo acaja kuri eh, kuri migration ngo asabe ngo ivyangombwa oya usanga ta vyangombwa afitse yinjira uko rero cyo tuma avuga bati ni uburenganzira aronka aje gukora ikosa kuko aba yinjiye mu gihugu kanaka ata burenganzira ata visa ata uburenganzira igihugu cyamwe cyo bwo kwinjira ariko rero kugira bakingire nyine abo bantu bace bashiraho yuko uwo muntu yinjiye rero abwirizwa guca amenyesha yuko aje gusaba ubuhungiro ashobora guhohoterwa nicyo tuba tuvuga bati uwo muntu ariko arahunga ntumwirukane musubize inyuma mwakire wumvirize ibimutumye ahunga hanyuma ubona bikore ko ari nk'ubuhungiro akingirwe hmm. akingirwe n'ayo mategeko mpuzamakungu n'ayo mategeko nyine igihugu cyashyizeho aje gukingira impunzi birashika rero ugasanga iyo mpunzi ije birashika ugasanga ije yarakoze ibyaha birashobora gushika ugasanga uwo muntu ahunze yarakoze ibyaha hmm. wirukanwa iyo babona ushobora guhohoterwa kwicwa cyangwa guhohoterwa ariko kandi ntibagukingira nk'impunzi kuko amategeko y'impunzi ntari kugira akingire abantu babagize ba nabi hmm. ariko nta Eh, ntaho nyangwa ry'amasezerano mpuzamakungu ujya byarabaye nuko ntazi ido n'ido eh, burya dosiye utabuzi ido n'ido ukuntu yagenze uwafashwe n'icyo yafatiwe biragoye mu gace navuze n'ikinyene mu bantu bahunze bose bakeneye gukingirwa babuze gukingirwa iwabo mugabo bakeneye gukingirwa amategeko impunzi niko akora yego murakoze reka ngaruke kwa seseka gatonya uh, muravye mwumvise amategeko y'impunzi uko asanzwe ameze mbe aho hambere hiyo aho hakujya kujya muri Kongo hariho imigwi kumbure yigenga dufate nka CNDH yashobora kubakingira mu gihe habaye nk'ikintu cyotuma eh, amategeko muza mpuzamakungu agenga impunzi aho nyangwa niyo mirwi jewe ku bwanjye nta nigeze menya kwibaho mugabo ikintu twari dufise imbere twaraba twavuga tuti hasera iyo nyene niyo ari bisimigwi ikwirikirana ingene um-, impunzi ibayeho hagize abantu kanaka bafatwa bagakurikiranwa bagapfungwa wumva bavuga gusa ngo hari ngo abantu bawe ngo bajye kureba abantu babo ngo hari abantu ngo ngo ngo b'abacamanza bagiye kubaburanira hmm. tukabyumva uko kandi vyaraba kandi bakanavuga usanga bukeye barabarekuye mugabo akaba n'abandi bavuga batoya aba ni inkozi z'ibibi kandi ugiye gukurikira buke buke twagiye kubitora nk'uko tumaze maze kwisumba maze kujya hejuru ngo uraze tumere n'aka bimeze gute warumva ko by'ukuri yashobora kuba yapartena ku mugwi kanaka wiyumviye Lopeyi hmm. hanyuma na cyane cyane nk'abaryo baba bafashwe bari mu tunama nama two kwiyumvira ingene kamembe kwe kuzotaha n'amajana n'amajana na mirongo ine na batatu mba katari mm. bake ni nk'ibihumbi ijana igice kimwe harimo aba bashasha baheruka aba ntibarajyamo mm. bagiye mu ibitigiri biguma biduka kandi murazi yuko igihugu cy'u Burundi igihugu cyakira cyane rwose impunzi mbe uko baba benshi niko CNDH bibagora cyane haba intambamye mu kubakingira singorane yuko tugora kuko urumva inzego za leta zirakorana mm-hmm. namaze kukubwira yuko hariho icyitwa ku rwego rw'igihugu groupe sectorielle de protection muri iyo groupe sectorielle de protection nabikubwe namaze kubisigura kare harimo inzego za leta ubushikiranganje na cyane cyane ubushikiranganje eh, bukorana n'ingoga eh, n'igisata c'impunzi tuvuga ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buraba uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu ubushikiranganje buraba agateka kazi na muntu hamwe rero n'urwego rwa senedehaje abo nabo mukora hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu na hmm. cyane cyane ku isonga hari haseri hmm. rero warumbagije ati none muri ko murakorana na bande twebwe muri urwo rwego rwa Group segitoriye do protegisiyo eh, haseri ikorana irafise amasezerano yo gukorana na CNDH eh, bagiri bafise ico bita CORID eh, bakorera hamwe mu gutunganya ibikorwa vya monitoring kubijanye na n'impunzi abasaba ubuhungiro abadeplase interene murazi yuko hama hariho ibiza bituma habanuzenya ibikorwa bene ivyo abatwitareza patride eh n'abarapatriye mm. dukorana rero ni na ndumva ko ari benshi mm. ariko iyo migwi ikeneye gukingirwa by'umwihariko kugira ikingirwe hmm. ariko rero ndakigaruka ko kubera urabye mwatubwiye yuko eh, kaya karore ko mu cy'ibitoki mutakamenye n'ingoga ariko mu byo mujejwe kari akarore kaboneka kumure mwari gufasha iyo munyaruka erega ikibazo kiriho eh, n'abandi babivutse urabona imbibe z'igihugu eh, umuntu ahunga kuko ageramiwe abona ko yokwicwa abona ko yonyagwa abona ko atotezwa reka ndetse abona yuko eh, inzego zateza kumukingira zitari ko zirakora akazi rero iyo bibaye uko umuntu akaba atabishatse akaba ategerezwa kujya bukuru bibe bw'igihugu kiwiwe cyategerezwa kumukingira akajabuka aciye mu ishyamba mu mazi hehe aho abonye adapfa akajabuka mu kindi gihugu igikorwa cya mbere no kumwakira mm-hmm. igikorwa cya mbere no kumwakira akeye hanyuma rero muri uko kwakira niho hacaba rero y'amatohoza eh, dogiteri reka bagatohoza bakaramwidondoro rimwe na rimwe kubera haba hariho n'igipolisi baraheza bakamusaka higa bararaba ibyo afise hariho rero muri abo baje basanga batera de hari abo usanga ari impunzi ari abasaba ubuhungiro ata bindi bafise ari uko nyine ariko hari abandi usanga bafise ibintu bitera ko bituma bayikeka dufate nk'umuntu bamusanganye ikigwanisho igrenade mu byo atekeye cye bakamusangana inkoho karashinikovu puriyante mu isakoshi umva ibyo birateye amakenga seni dehashi muba mufise abo mukorana mu ntara uboho zaranagabanutse n'izitanu kugira ari nk'ikibaye haba ku muzi cyangwa ku wundi muntu asanzwe mwanatubwiye ko mukiri bashasha nibaza ko muziranye n'izindi nguvu zidasanzwe muba mufise abo mukorana hariya kugira ari kibaye babajya kara kugira museruke hakiri kare twebwe abo dukorana turabafise eh, mugabe ibyo nza kuvuga bifatiye ku kuntu igihugu cyari kiri Eh, decoupé administrativement mhm. uno munsi nibishasha murazi ko eh, hariho no muri leta hari ibintu byinshi bitegezwa guhinduka eh, twahora dufise aba antene bane bane uw'igitega uw'ingozi uw'imakamba n'uwo ngaho bujumbura ni ukuvuga bari bane uno munsi tuteze kuronka uwo mu buhumuza ntawuhari kumurondera tukarondera kuko kenshi bica bisaba kurondera uburyo bwo kwiyunguruza imodoka kurondera ibiro inzu kurondera eh, umu bakapu umuwajwe wiwe n'ibindi ariko icyo ni ikibazo cyamaze gushyirwa ku byihuta twaramaze kuvugana nabo dukorana ari nk'uturere tumwe tumwe eh, tumenyekana ego ego ngaha rero ibujumbura eh, mu kibitoki hafatanye n'ibujumbura turafite umushefu d'antene muga iyo nkuru ntarayidushyikiriza twavuze yuko muri senete hacu twari ko turitegura kuva tubimenye ko tuzoca dusimbirana n'ingoga vuba na bwangu muri muri urusha dutangura ngira ngo mwasubira kumpamagara mwasubira kuduhamagara nshobora kuza nshaka akazi ubundi tuzoca tubaha umuco ariko icyo kibazo twaramaze kucakira kukimenya kuri abantu baje bari mu mugwi hanyuma ko muri bo eh, kubapfunga niyumvira yuko babashyize hamwe barabarabira ahantu kubera ibyo babaketse ko eh, kuko iyo uvuze kubapfunga agenda numva dare yo kwa porokire nibaza yuko ata dare iraba hmm. eh, nibaza ko bakiri muri kasho kugira barabe yuko koko ko atari abasirikare batahora hariho abarekuwe barasubizwa iwabo abo batarekugwa nyine no gusubizwa iwabo twe kuko tutabibonye aho usanga nk'uko yabivuze none mu kwasubiza inyuma bararabye yuko abo bantu batabarungitse kubuhomba kubacisha ku icumu eh, bararabye ingaruka zobashikira kuko umuntu yahunga ahunga kuko abona afise ingorane aho ni seni dihashe iciza yego mm. ni tuzoja gutohoza hanyuma abana bo basigaye hari habarekuwe hakaba hariho n'aba n’icyenda bakiri muri kasho do police nabo no kuraba igituma ni ngombwa ntibuguma ata kintu kiri kandi mwese murabizi warabaye umusirikare ugatwara inkoko ku rutugu hano haraba ikimenyetso ku rutugu cyaho ujya musipi w'inkoho birashoboka ko baba bafise ibimenyetso bafatira taba abantu aho binjiye kubona turi mu bihugu eh, bifise icyo twita turi politiki bishobora gushika yuko mu mbona arabagwanyi Eh, b'iyo mihari binyegeje mu ariko barahunga kugira bagire nabi birashobora gushikanaho kandi byongera muzo bitubwira inyuma y'amatoza mwana bikurikiranye neza cyane kuko eh, turabishitse turabifise ku mutima cyane una reka twibutse abariko baradukurikirana ko tukiri mu kiyago cyo ku nama aho no munsi turiko turabira hamwe ibijanye n'umutekano w'impunzi z'abanye Kongo tukaba twashimikiye ku kuntu impunzi iba ifashwe amategeko ayigenga n'ibindi turi kumwe n'abatumire batatu turi kumwe na Gerard Rugemintwaza icegera c'urongoye mu wigenga uraba gateka kazina mu Hussein DH turi kumwe na Dr Major Pamphile Mpabansi umuhinga mu bijanye n'agateka k'impunzi turi kumwe kandi na Dominique Seseka umurundi e, nawene yabaye impunzi akanya katari gato aba muri Kongo n'ahandi nuko rero tubandanya na kino kiyago cacu eh, mpere eh, kumbura akabazo kuri mwese reka ndagahere kwa dogiteri mbe murabye bujya ku bintu biriko bituma cyane abakongomani bahunga igihugu cabo yo bari intambara gusa canke hariho ibindi kumbure byo bikurikiye iyo ntambara muri Afrika ro bace bavuga bati umuntu ntashobora kunera ngo gace kiwe gusa hari abarundirwa abahunga kubera intambara iryo rero itegeko ryo muri afurika yo ku yuwa iyo yicaye yerekana yuko umuntu ashobora guhunga mu gihe mu bice hari intambara mu gihe hariyo umutekano muke agahunga benshi rero bavuye muri congo bakaha uburenganzira bwo kuba mu Burundi nk'abanyamahanga baje kwiga ubuzima mu muri abo baba bahunze umutekano muke hmm. ntabashobora kwikika mukiza bakahunga nabona ubukene muri cya kivunga nyine rero wa mugwi leta izi igashiraho baza bakaraba none aba bose bahunze intambara baca baje bavumwe umunsi aho kurashoboka usanga nk'umuntu avuye mu ntara za kure ahatari kwa intambara akavuga ngo nanjye ndahunze intambara bakaraba ategeko eh, impuzamakungu ry'i Geneve ivyo rivuga bakaraba ryateye ryo muri Afrika ivyo rivuga basanze akwije ibisabwa kugira impunzi waca bimpunzi yego murakoze reka uh, Dominique muravye mweho uko abakongomani bariko barahunga mukaraba namwe kijya ukuntu mwahunga igihugu mubona hari ubudasa jewe ngitangura icyo bita kuja mu buhungiro nari umwana mutoya ndi muri primaire nakurikiye data kandi naguma ndakubwire ko tuge buca tugenda guhunga naraye ntasinziriye atari kubera umutima mubi ndyohewe no kujya kuraba muri zayira boba basabe urumva indyohewe biboneka ko nagiye muri turizme hmm. icyo gihe mugabo twirengagiza ibiri ko biraba mu gihugu ariko nabyirengagiza ko nari umwana mm. ariko tumaze gushyika iyo twarabonye ko turiho turigira uti eee eh, hariya hari hababye ingene abantu batwahunga kiriya gihe n'ubu harimo eh, donc ubudasa butoyi mugabo ngo mvuge ni aje kubera inzara ahunze inzara ni n'impunzi mm. aje kubera ko ahohoterwa n'impunzi akivuze neza burya twari twagarutse tuti none ntihari abahungu ubukene abahunga n'ibindi ariko urumva ko n'ubwoba urinze ushika muri ico gihugu kubera ubwoba ntiwovuga ngo utohoze ubwoba ariko nyabuna nawe ucukingigo none bo umva atari impunzi erega n'ubundi umuntu ahunga ubwoba bwo kugirwa nabi mhm. eh nubwo bwo kugirwa nabi mugabo nkuko nabe ndabivuga mateko mpuzamakungu araba impunzi uh, barabo ko bari bufashe cyangwa bari bukingire uh, impunzi uko biza bikagenda rero hasere ku rwego mpuzamakungu niyo iguma yegeranya imfashanyo kugira impunzi zikwiragiye ku isi yose zifashwe neza zakigwe neza igihugu iyo cyashikiriwe n'izo mpunzi kirakora uko gishoboye mu guhahigira aho bashikira kenshi mwamubona ko bashyira nko mu ahantu ku kibuga gusaba ubuhungiro baza umuntu atiteguye ibihugu byose bacagira solidarite internationale ibihugu byose bigafasha sigihugu kimwe cifashe nico gituma ah, bajya bajeje kwakira impunzi nyene hasere baza bagaca bakomanga hirya no hino ntaburana tukiye tuboneka two gufasha abo bantu ntubareka ngo mm. bapfe mm. mm. eh, Dominique muba mufise amakenga mwumvise yuko nubwo mwavuze muti eh, naho gikacira ubwo ukagutera uri impunzi mugaba amategeko mpuzamakungu ntakingira bene aho ikintu kimwe yobara amakara sinibaza yahunze inzara mugaba acaja muri vaga y'abahunze intambara ashitse hariya ni hehe azodeklara officiellement ngo hunze inzara ntabyo azovuga azokikingiriza ku bindi l'essentiel agume hajyaye reka dufate nk'ubu nk'akarorero n'aha mu Burundi dufise impunzi interne mm. mwumvise seseka uko ashikirije mwumvise mbere na Dr Pamphile cyane cyane tuko tugaruka kuri kano gateka k'impunzi euh, reka dufate kubigiye gukorwa cyane cyane canke ibyo mubona euh, byo gukorwa kugira koko abarundi muri rusange n'abanyamahanga bahunze bahungira muri kino gihugu murakoze mu bisanzwe ku CNDH nta kindi jejwe atari ukuraba yuko agateka kazina muntu ko umuntu ari we wese umwana ukuze umutama ucumbagira bose ko agateka kabo kubahirijwe rero muri ako gateka kararaba abenegihugu b'abarundi kararaba n'abaza kuhaba batari abarundi kararaba kandi n'aba baza bataruhusha bafise ko nta tegeko ribuza umuntu guhunga kuba yavuye muri RDC Congo Repubulika Demokratike ya Congo akinjira mu Burundi ni uburenganzira bwa kiremwamuntu muntu bwo kugira arabe ko eh, yokingirwa kuko leta yiwe cyangwa inzego za leta ziwe zitabishoboye kubigira rero eh, icyo tugiye kugira ni uko tuzogenda kugira n'ingoga turi kumwe eh, buca duca tuvugana na hcr cyangwa iriya rokonduwite ofonsiye babona ko bishoboka nta kosa leta ibigize kandi murazi mwese ko Burundi bwamanye icyo twita rosipitalite ego isanzwe turiko tusa n'abasozera Dr mbe ni gute hoba ugukorana hagati y'amareta eh, mu gihe habaye nk'ibi byabaye mu cibitoke ni gute na leta ya kongo yuvugana na leta y'u Burundi kugira mm. eh. yego mm. reka tujye mu munota umwe umwe eh, seseka mubona ari igiki ku mpande zose eh, mu ntumbero cyane cyane yo guhagarika uruja n'uruza rutemewe n'amategeko haba ku burundi cyane kuri kongo ku bwanyu ni igiki mubona cyokogwa ko muri mutubwire nicyo musaba kugira impunzi aho hose yaba umukongomani cyangwa umurundi abeho yiyumva yuko na wene ari mu burenganzira bwiwe reka tuhava impunzi zibiri ahunga ava muri RDC yageze mu Burundi aca ahungira mu Burundi aca yita umudeplace kubera hari ibintu bitari ko biragenda neza parce kuko mu bintu indura yibazo yiraye ko mm. narabaye impunzi ni nacyo gituma nakubwiye nti muvuye sinzi mu buyenzi akagenda hanaka akaba atari mu nzu yiwe ni ukuri yarakwiye kubahiriza rero turi kumwe na na senide hashi mu bintu bakwiye gukurikirana no kuraba jewe ntikiri muri porogaramu mwazanye ariko ni byiza ko impunzi ifatwa nk'umuntu ikintu kijyanye no kubagaburira n'ijya ngaburo aricyo gituma mvuga kubyumva nk'akagenda ahandi ndikwiye Mm. ntakamaramanza n'indicya ntikize ni kugira ngo ubeho gusa ntupfe mugabo ntago bijyanye n'agateka na muntu ko ugiye kuraba duwa y'umuntu uko yagomba kubimeze imeze ni igiki cyokorwa impunzi yashyitse nifatwe neza hanyuma kuko muri iyi si ibintu n'izinguzingo urumva uno munsi abakongomani bahunze ngaha mu minsi ishize natwe twari hariya n'ubu hariyo n'ubu hariho n'ubu hariho impunzi z'abarundi zikiri hariya rero ibi bihugu umuntu agihunga uwo tumbona buca bagerageza kubwira leta n'uyahunze afise ikigwanisha nka kwa kundi haza abapolisi bakaza n'ikamyo bajyaye ni ngombwa baca babwira eh ibintu birahinduka wari wambaye ikambambiri ugasanga wambaye ikirato cyugaye wari wambaye icyugaye ejo usanga wambaye ikambambiri kuko ibintu birahindagurika mugabo n'igiki n'impunzi n'umuntu nifatwe neza senide hasha haguruke abo bantu bafashe hariya bakugweyo bahabwe kwanza ibiribwa barondere meshe ntuze hajaye bagarukire agateka k'impunzi impunzi vraiment ni hatari murakoze murakoze seride hashite ko turasozera mweho nakaye kajambo kanyuma mushikiriza cyane cyane dufatiye eh, nk'icokogwa kugira hahagarikwe eh, ubwo ruja n'uruza rutabagwemeye n'amategeko mu masegonda mirongo itatu eh, rimwe na rimwe hari igihe mutubaza ibibazo bigoye guhagarika uruja n'uruza rutemewe ubumenga baza mu burundi bose cyangwa abajya mu bihugu byose barasaba uruhushya erega abantu biragoye abantu si imifuko umuntu eh, arashobora gufata ingingo yo gufata ishaka kubaha ntushobora kumubuza hmm. iyo ashyitse rero ni ngombwa bamubaze igituma ari ngaho rero ikigira gikogwe twebwe twamaze kubivuga navuze yuko tugiye gufashanya n'abo dusanzwe dukorana eh, ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu eh, tubimenyesha abatware hanyuma dukorane n'uwo dusanzwe dukorana dufatanije babyita koride eh, hcr kugira tugire eh, icyo gikorwa mu ruhushya rukurikira muri iyi ndwi itangura eh, itariki cumi na zine Eh, tujye mu cy'ibitoke kuraba eh, ibyo biri ko biraba n'ahandi hoho twebwe ni igikorwa cya misi yose cyo kuraba yuko eh, impunzi zikingiwe na kare muri uku kwezi twe twateguye no kujya ribijejwe murakoze turi ko turasozera dr akajambo ka nyuma mweho n'igiki mubona ah, no abiri ni gute yokorana kugira koko abajabuka bidaciye mu mategeko cyane cyane kugira bihave ikintu nashaka kuvuga gisa n'uwo munsi ndavuze nyine navuze kuva nk'itangura yuko abantu bahunga ntibaba bakujya amategeko yo kujya mu gihugu mbwa amategeko nayo akingira impunzi turariko turasoze nashaka kuvuga yuko mu gihe ibi bihugu byacu twegeranye byoro nk’umutekano ukwiye ntibikeke hirya no hino hakaba yuko bogeranira amasezerano y'ingene babana mekanisme d'entraide judiciaire hagati y'ibihugu CNDH hano mu gihugu gucacu mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze kandi ndabashimiye ndashimiye kandi naba batumire ndashimiye kandi n'abatwumvirije kuri iki kiganiro murakoze reka nshimire Dr Major Pamphile Mpabansi umuhinga mu bijanye n'agateka k'impunzi wakoze nawe kwitwa ubutumire bwacu Eh, namwe mwakoze kuntumira